Uh, manne, die thema van ons kamp kom uit Jesaja 61 uit. Uh, hy begin so by vers 1, hy sê, dis Jesaja wat praat, maar hy praat eindelijk, dis eindelijk Jesus wat dier Jesaja praat. Hy sê, die geest van die Heere, Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het, om een blye boodskap te bring aan die ootmoedig is. Hy sê, om vir die Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om die gevangenis een vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis. En dan gaan hy aan, en hy sê, ons weet, dis waarvoor Jesus gekom het, nee. Dan sê hy, om uit te roep die jaar van die welbehaar van die Heere, en die dag van die wraak van onze God, om al die treurendes te troos. Nou kom ek het verduidelik, die dag van die wraak was Golgotha. Dit was die dag wat wraak geneem is oor sonde, en waar daar met sonde gehandel is, eens en vir altyd. Daarom sê die Hebreërs skrywer met een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Uh en toe volg die jaar van die welbehae. En daardie jaar van welbehae is eintlik al 2000 jaar aan die gang. Probleem is net dat dit so min van die welbehae van die Here relatief min van die welbehae van die Here uh, gestalte gevind in al die jare. Uh, in ons levens, daarom dat ons levens gekenmerk word dier allerhande teenstand en, en terugsla en die type goed, terwyl Jesus gekom het en hy het gesê, ek het gekom dat jylle leven kan heen dit in oorvloed. So, ek wil jylle uitdaag en jylle uitnooi om hierdie kamp te beleef, om hierdie kamp toe te laat dat Godse geest jou anskakel sodat hierdie jaar 2012 die jaar van die welbehae van die Here in jou lewe sal wees soos nog nooit tevore nie. Maar daarvoor het ons meer nodig as intellek en daarom wil ek julle ouens regtig uitnooi en uitdaag en sê moenie net hier sit en met jou verstand luister nie. So jy gaan jou verstand nodig hê. Joseph Prince sê dit mooi. Hy sê bring your brains with you when you come to church. Jy weet. Uh, Ou kan nie sonder jou verstand kom nie. So ons gaan met jou verstand praat. Maar uh ek wil hê moet jy moet met meer as jou verstand luister. Ek wil hê jy moet luister met jou hart. Jy moet God se gees toelaat om die môrester in jou hart te laat opgaan. Om die wonderwerk te laat gebeur wat die verandering bring wat groter is as wat ek en jy in staat is om te bring met ons intellektuele vermoë. God is gees, daarom sê Jesus, die wat om aanbid, moet om in gees en in waarheid aanbid. En daarom, manne, ons het 6, 7 sessies hier die naweek saam. Ons gaan die naweek saam keir. En ek, ek wil jou rechtig nooi, om toe te laat, om Godse gees toe te laat, van die begin af, om jou beter te kry. Die ons wat al lang al in baie gekamp het, en die wat nog nooit gekamp het nie. Maar om Godse gees toe te laat, om die morgenster in jou hart te laat opgaan, om die verandering te bring, wat boe is wat een mens kan bid of dink. Dis wat oor het gaan. Anders gaan ons huis toe en ons sê, is dit lekker stel lesings by, gewoon het was nice. Maar dis nie die oogpunt nie. Die oogpunt is dat jy sal huis toe gaan, een veranderde man, een veranderde mens. En dit kan net Godse geest doen. En dit kan net gebeur, as jy hom toelaat. laat om dit met jou te doen. So dis baie lekker. Jy hoef jou nie op te hang aan alles wat ons noodwendig sê nie. Laat God se gees toe om jou te bedien met waarheid. Hy is die gees van die waarheid. En daarbij kan ons onszelf neerle, want hy sal jou verseker nie mislei nie. Kom ons sien somme net hierdie naweek. Vader, ek dank u vanavond dat ons die naweek, die verrichtinge, elke man nie so, elke een wat gaan optree, op wat er manier ons ook al hier gaan betrokke wees, Heere, dat ons hierdie naweek voor u bring, en dit kan seen. Dankie, Heere, dat dit geseen is, omdat u van die begin af geseen het. En Heere, dat ons eindelijk net in u seen instap vanavond, en kom bevestig wat u reeds gedoen het. Dankie, Heere, dat u gesê het, u is wakker oor u woord, om dit te volbring. Dat u gesê het, u stuur u woord soos die reen en die sneeuw, om die aarde te deurvochtig en te gee dat dit voortbring saad vir die saaier en brood vir die eter. Here so dank ons u vir die seën van u woord in ons lewens hierdie naweek dat dit sal vrug dra, dat dit sal voortbring. Here dat dit u sal behaag in dit waartoe u dit uitstuur. Ek sien elke man, ek sien elke huis wat hier verteenwoordig is. Ek sien ou Piet vanaand met die woord, ek sien vir Johan en Rian wat ons leie om u te aanbid elke man, elke plek. Dankie Here dat U goed is. Dankie dat ons soos U seuns saam met U hierdie naweek kan geniet. Soos 'n pa sy seuns op 'n kamp naweek neem, Here, neem U ons vandag as U seuns. Neem U ons op 'n naweek om in ons lewens in te bou, om tyd met ons te spandeer. Here, al wat vir ons oorbly is om te sê ons is gewillig, Here kom spreek in ons harte. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie manne. Ons gee vir Rian ons uh ons uh, besoekende musikante Johan Johan en Rian geleentheid en dan loof ons die Here saam. En daarna gaan ou Piet vir ons voor vanaand. Dankie. En boetas veral vir die nuwe manne. Ek wil julle regtig welkom hê hierdie naweek. Vir my is 'n mannekamp altyd 'n klomp laities wat breek oor hulle pa. En uh, eh, jy onthou ons klein was. Maak nie saak wie jou pa was nie of hoe hy was nie. Hy was die sterkste, hy was die sharpste ou, hy was die kwaaiste ou gewees, hy was die grandste ou gewees. Maak nie saak as hy 'n splitpin was, het hy sulke muscles gehad. Maak nie saak nie. En ek wil jou sê, dis presies dieselfde ding. Dis net soveel meer. 'n Klomp laities wat breek met hulle pa. Gelukkig almal tuis is jy reg vir die, vir die naweek. Kom maar net kom die naweek en sê ag weet dit is Vrydag aand en hier's vreemde ouens hier en uh 'n ander ou het gesê ag kom kamp saam met my en Miskien wonder jy wat gaan die naweek gebeur. Ek wil vir jou sê vanaand relax net. Relax net. Hierdie naweek gaan vir jou baie spesiaal wees. So hierdie naweek gaan regtig vir jou iets spesiaals wees. Ek wil hê jy moet vanaand net so sit en die eerste lesing se tema is skepingsdoel kan ons op 'n ander naam gee die rede hoekom God jou gemaak het. Ag en baie keer het ons gewonder daaroor. As 'n ou by 'n plek kom, ek word nou 60 een van die dae. Dat ek so laat in my lewe ontdek het wat my skepingsdoel is. Dat er daar 40 jaar verbygegaan het waar my lewe sinneloos was. Sinneloos. Dol leeg was dit 'n slegte lewe? Nee, dit was nie so sleg nie. Daar was grand daarna, was lekker daarna, was goeie dae en dis op en af en goeie, maar weet jy wat ek het leeg gebly. Tot by 'n dag dat ek die goeie nuus gehoor het. Die goeie nuus is hierdie liedjie wat ons nou net gesing het. Ek gaan na 'n kerk by einkoms toe waar al verskillende kerke bymekaar kom. En ek hoor 'n dogtertjie sê vir my: "Oom, Jesus is lief vir oom net soos hom is." op daai stadium van my lewe was ek onder, was ek onder, was ek was ek klaar. Het ek nie meer kans gesien om aan te gaan nie. En weet jy wat, die goeie nuus wat ek hoor, maak iets in my hart los. Dat ek kan na die Here toe kom net soos ek is. Ons het dit gesing, net soos ek is. Dit ek kan kom net soos ek is. En dat God 'n droom vir my lewe het. En dat God 'n doel met my lewe het, 'n skepingsdoel wat God my gemaak het vir 'n spesifieke rede. My poeta, dis veel meer as kerk toe gaan. Dis veel meer as Bybel lees. Dis veel meer as bid. Baie meer is dit. Dis baie dieper as dit. Toe ek daai dag ontdek het dat God so lief is vir my. Dat ek God se liefde vir die eerste keer kan raak sien. Jy weet as 'n ou by die einde van jou pad kom waar ek gekom het, waar daar 'n chevron plaat is wat sê hier hou die pad op en jy vind uit dat God vir jou lief is ten spyte van dat God sy seun laat doodmaak het, so dat ek kan lewe. Ek praat nie van voortbestaan, ek praat van lewe. Dat ek ontdek het, dat God te droom vir hierdie mislukking is. Vir hierdie ou wat, wat afgeskryf is, hierdie ou wat down and out is, dat God te droom oor my het. En dat ek niks hoef te doen nie, maar dat hy alles gedoen het. Dat hy gesê het, ek sal in jou plek, sal ek gaan. Ek sal kom recht maak. Ek sal, dit wat jy geblaas het, sal ek vir jou kom recht maak. Ek onthou die dag, dit was die 17de Februarie 1991, waar ek die evangelie gehoor het vir die eerste keer, die goeie nuus en wat dit my in die hart getref het, soos in Handelinge, daar in Handelinge 2 en toe hulle dit hoor, s' hulle diep in hulle hart getref en hulle vra, "Wat moet ons doen? Ons hoor hierdie evangelie, wat moet ons doen?" En dan antwoord hulle daar in Handelinge, hy sê, "Bekeer jou." Daai bekering vir jare het ek aan bekering vasgehou, bekering. Ek het gedink bekering is dat ek moet ophou drink en ophou vloek en ophou steel en ophou lieg. Dan is ek oorreit vir die Here. Maar agterna vind ek uit dat die prys klaar betaal is. Jesus het klaar vir die prys betaal. Hy sê kom net soos jy is. Hy sê nie hou op drink en dan kom sien jy my oor 3 weke en dan kan ons praat oor jou redding nie. Daai klomp tools wat jy by die myn gesteel het, shifting spanners en socket stelle, van dit terug, nou, laat ons net kan opskweer met mekaar. Al die leens wat jy vertel het, die familie wat jy so vertrap het, jy moet dit eers gaan rechtmaak. Want dis moes waar oor godsdienst gaan. As ons net ophou drink en ophou vloek en ophou steel, dan is ons mis een christen. Boys is veel meer as dit. Veel meer as dit want jy weet, daar is baie mense wat opgehou drink het, en opgehou rook het, en opgehou vloek het, en kerk toe gaan, maar nog steeds is hulle leeg. Ek wil vanavond vir jou sê, daar is net een wat jou kan volmaak, en dit is die een wat jou ontwerp het. God het jou ontwerp, en dit is by hierdie ontwerp wat ek vanavond wil uitkom. Dis hierdie ontwerp. Ek wil hê jy moet met ander oë na hierdie naweek, na vanaand wanneer jy in jou bed lê, wanneer jy alleen is in jou bed, en wanneer God se gees, die onderwyser, die een wat binne in jou woon, wat hy vir jou klop en laat jy vir hom, laat hy vir jou kan sing en jy vir hom, want jy is spesiaal en kosbaar vir hom. Laat jy ontdek dat God vir jou droom vir jou lewe het. En ek wil vanaand, ek gaan nie een keer die Bybel oopmaak nie, maar ek gaan jou vanaand vertel hoe, hoe ek Genesis sien, die eerste boek in die Bybel. Want as jy nie Genesis verstaan nie, sal jy die res van die Bybel nie verstaan nie, want daar lê die sleutel in. Hoekom God jou gemaak het? God het jou gemaak vir 'n liefdesverhouding. 1 Johannes 4, hy sê, God is liefde. En liefde het 'n droom. Liefde het altyd 'n droom. Kan jy nog onthou hoe jy oor haar gedroom het? Hy het 'n droom vir jou lewe. En as God liefde is, het hy 'n droom om met jou verhouding aan te gaan, want liefde wil altyd deel, liefde wil vasdruk, liefde wil goed doen, liefde wil bly maak, liefde wil vrede gee, liefde wil sekuriteit gee. Dis wat liefde wil doen. En dis God se hele karakter. Hy sê, as ek binne in jou kom woon, sal jy hierdie goed beleef wat ek vanaand praat. En dis wat almal na soek. Die mense soek na die goed, maar weet jy wat? Ons het by verkeerde plekke gesoek totdat ek 'n dag by die plek uitgekom het waar 'n klein dogtertjie my vertel het van die liefde van Jesus. En nou gaan ek na Genesis toe. Omdat God liefde is, soek hy iemand om hierdie liefde mee te deel, want liefde kan jy nie vir jouself hou nie. Liefde, jy kan hom nie blik nie. Jy kan hom nie blik nie. Jy kan hom nie wegsteek nie. As jy lief is vir iemand, sien jy dit. Hulle beleef dit, hulle ervaar dit. Liefde is 'n werkwoord. Liefde is nie 'n woord nie, dit is 'n werkwoord. Liefde het krag en power. En daarom, as God liefde is, sien ek in die eerste boek hoe God die Vader en God die Seen en God die Heilige Geest by mekaar kom. En hulle sê, ons, ons, ons hele wese is liefde. God is liefde en juig ons harte, ons het dit gesing vanavond. En weet jy wat, hierdie God, hy kom by mekaar. En hulle sê, ons moet met iemand hierdie liefde deel. En dan kom die mooi woord in Genesis. Kom ons deel het met iemand wat sal verstaan. En ek dink dan beraadslag hulle onder mekaar. En dis nou, dit staan nie daar geskryf nie, maar dis hoe ek die boek lees. En dan kom hierdie drie met mekaar. Hulle sê ons moet iemand, ons sal met iets doen. Dan sê kom ons maak, kom ons maak iemand soos ons. As ons iemand soos ons maak, kan ons ons liefde vat en binne hulle deponeer en dan kan liefde met mekaar praat. Dan kan daar kommunikasie, ek vir jou, jy vir my. En dan kan ons saam wandel en dan kan ons een word en dan kan ons harte met mekaar deel. En dan sit hulle en sê, maar hoe gaan hierdie, hierdie iemand lyk, hierdie mens lyk? Hy sê, kom ons maak hom na ons beeld en na ons gelijkenis. En dan sien ons hoe God in Genesis 1 grond by mekaar maak. En hy druk dit in die vorm in van een mens. En die woord sê, en God het oor hierdie mens getniel. Hy het oor hom getniel. En sy asem ingeblaas. Oof, binnen die mens in. Die woord sê, in hierdie vorm, hierdie, hierdie stofmens, hierdie moddermens, hierdie het opgestaan, sê die woord, hy het opgestaan in een levende siel geword, soort van sy soort, soort van Godse soort, gevol met Godse gees, God het nie sierstof in die mens ingeblaas nie, God het sy gees binnen die mens ingeblaas, daarom is ek en jy een Godsoort, ons is soort van sy soort, En ons God so in sy skik met hierdie mens, toe hy die mens klaar gemaak het, toe sê hy, hy kyk die mens so, hy sê en dit is baie baie goed. Hoekom is dit goed? Omdat hy na God se beeld en na God se gelykenis was. Psalm 8 sê, "U die mens wynig minder gemaak as God self." 'n Beeld beteken 'n afdruksel. Gaan kyk in die verklarende woordeboek. Beeld beteken 'n vorm van of 'n afdruksel van dit of 'n spieelbeeld in water. Dis beeld. Wanneer jy eh, jouself sien. Met ander woorde, wanneer God so na die mens kyk, het hy homself gesien. En dan sê hy, na sy gelijkenis. Gelijkenis beteken, is gelijk aan. Om soos God te wees, ons is nie God nie, maar om soos hy te wees. En dan sien ons hoe God met die mens begin wandel in die tyd. Dan sien ons hoe liefde begin opruit. En dan sien ons wat God alles uit liefde vir hierdie mense, hierdie mense wat hy geskaap het, wat het hy alles vir hom gedoen? Hy sê ek het hierdie hele planeet, hierdie wat ons aarde noem, ek het dit vir julle gemaak. Al die al die diere, al die voëls, alles wat ons julle sinne. Hy sê ek wil hê julle moet heers oor dit. Onthou die woord heers. Hy sê ek wil hê julle moet heers daaroor. Dis julle sinne vat gesag oor dit. Bewoon en bewerk hierdie aarde wat ek vir julle gegee het. Vat gesag. En dan sien ons hoe, hoe die Heere met hulle elke dag en elke aand wandel. En daar staan in die prisie van die aand, het God met hulle gewandel. Ek wonder per tyk eerst, wat het die mens met God gepraat? Ek dink God het vir hulle verduidelik, en vir hulle sê dit wat ek gemaakt het vir julle. Ek is lief vir julle. Ek wil hee, julle moet gelukkig wees. Ek wil hee, julle moet blij wees. Alles wat liefde behels, ek het het als vir julle gegeen. Dan kom maar een dag, waar hy eindelijk vir hulle sê, ek het julle eindelijk gemaakt, ek is liefde, maar ek julle eindelijk gemaakt, om een liefdesverhouding met julle te hee. Maar ek wil vir julle sê dat liefde, een liefdesverhouding, altyd een keese is. Sodra een, een verhouding gebaseer is op reels en regulaties, verdwyn liefde, dan is daar nie meer liefde nie, want liefde bedek alles. Liefde soek nie sy eie belang nie, altyd die belang van ander. Liefde is nie opgeblaas nie. Liefde soek altyd eenvoud. Liefde wil bly maak ten koste van, dis liefde se karakter. En dan sê hy vir hulle, Hy sê ek het julle gemaak. Hy sê en, en weet jy wat? Liefde is 'n keuse. So ek kan jou nie dwing vir 'n liefdesverhouding nie, want 'n liefde onder dwang is nie 'n liefdesverhouding nie. Dit kan 'n verhouding wees, maar dan is dit 'n dwangverhouding. En dan vat hy Adam en Eva na die na die paradys toe en hy sê: "Ek wil vandag vir julle iets vertel. Ek het julle gemaak vir 'n verhouding. Maar in die tuin, nog steeds in Genesis 1 en Genesis 2, Hy sê is daar verskillende bome. Hy sê van al die bome mag julle eet. Hy sê dan praat hy van die boom van die lewe. Hy sê as julle van daai boom eet, sal julle vir ewig lewe. Hy sê maar ons daar 'n ander boom, die boom van kennis van goed en kwaad. Hy sê ek ek wil vanaand vir julle sê, as julle van hierdie boom eet, gaan julle sterwe. Julle mag nie van hierdie boom eet nie. Van al die bome mag julle eet. En dan dan begin hy met hulle praat en hy sê sonde gaan intree. As jylle van hierdie boom eet, gaan sonde intree. As jylle van hierdie boom eet, as jylle van hierdie boom eet, kom ons vat hierdie anderkantste boom, as jylle van hierdie boom eet, sal jylle altyd een connection met my eet. Jylle sal altyd bewus wees, jylle sal altyd by jylle skeppingsdoel wees. Dit sal goed met jylle gaan vrede en blijdskap en al die goede sal, en jylle sal kan heers. Maar as jylle die ander boom eet, gaan jylle in sonde verval. Nou kom ons staan net net vir 2 minute of 'n minuut stil by sonde. Ek wil hê dat julle vanaand moet weet dat die woord sonde is, die woord hamatia is om God se plan te mis of God se droom te mis, om die merk te mis. En eintlik wat hy vir Adam en Eva sê, hy sê as julle van hierdie boom eet, gaan daar 'n skeiding kom tussen my en julle. Want 'n liefdesverhouding is 'n keuse. En daarom, as jylle van hierdie boom eet, sal het een aanduiding vir my wees, dat jylle uitstap op die verhouding waarvoor ek jylle gemaakt het. En dan kom Adam en Eva, en sien ek hoe hulle sit, ek sien het in my geest en soog, hoe hulle sit, en sê, jyre, kan jy vir ons meer duidelijkheid gee rondom hierdie twee bome in die tuin? En jyre sê, ja, vraag vir my, ek sal jou sê, kan jy iets gesê, as ons van hierdie boom eet, van kennis van goed en kwaad, sal ons sterwe, Heere, wat beteken sterwe? En dan antwoord Jesus hulle, die sterwe beteken nie om dood te gaan nie, die sterwe beteken die verhouding sal dood gaan tussen my en jou, we will be separated, ons daar sal scheiding kom tussen my en julle, en wanneer daar scheiding kom tussen, wanneer hierdie liefdesband breek, dan gaan daar iets gebeur wat ons sonde noem, sonde beteken, julle gaan die doel mis waarvoor ek julle gemaakt het, Verstaan jylle, ja jyre. Verstaan jylle vanavond wat sonde beteken? Ons het groot geword met sonde, as jy drink is het sonde. Nou wil ek vir jylle sê, Adam en Eva het nie gedrink nie, want Noach het ons eerst later gekom, is het nie. So daar was nog die klipdrif en al die goede. Om te dans, sonde, ons het so groot geword. Nico Carstens het heel wat later gekom. So hulle het ook nie gedans nie. Maar toch het hulle sonde gedoen. Hy sê nou, steel hulle sonde, en weet jy wat, daar was nie myne om tools te steel uit het nie, myne het lang later, by koningin van Skewa Haas, het hulle gemeen vergoud, so hulle het heel wat later gekom. Nou wat beteken die woord sonde? Die woord sonde beteken, julle gaan my droom mis, en as julle my droom mis, gaan dit met julle gebeur, die volgende dinge, julle gaan vastgevang word in die macht van duisternis, Mag beteken, en mag beteken een ding wat jou vasthou. Duisternis beteken, en toe word het nacht. Een boys, is daar een ouders wat dit verstaan as het ek. Ek was vir jare lang in een mag vastgevang. Ek wou daar uitkom, maar kon nie daar uitkom nie. Hoeveel keer het ek gebid en sê, Heere, help my. Hoeveel keer het ek vir my vrou gesê, gee my nog een kans, asjeblief, ek beloof jou, met my kinders, asjeblief, geef vir pa kans. Pa sal rechtkom. Ek kon nie rechtkom hee. Ek wou uit hierdie uit hierdie mag van duisternis, hierdie nagbesigheid, wou ek uithardloop, ek wou uitkom, want weet jy wat, ek kom uit 'n goeie huis uit. Ek het 'n mooi opvoeding gehad en ek het geweet dit is verkeerd, maar kon nie uitkom nie. Wat vasgevang in verslawing, ek was vasgevang in baie goeie en ek kan nie uitkom nie. En na 3 weke het ek weer geval en weer geval en weer geval. Dis die boom van kennis van goed en kwaad. Here sê as julle van hierdie boom eet, sal dit 'n teken wees dat julle uit julle skepingsdoel met my wil uitstap. Die volgende ding wat gebeur, julle lewe sal bestaan uit smarte uit. Adam en Eva, as julle van hierdie boom eet, daar sal niks blydskap in julle oorbly. Daar gaan net smarte in julle lewe wees. Vanaand kan hierdie ou voor julle staan en sê ek ken smarte. Ek ken smarte. Van kleins af ken ek smarte. Die Here sê as julle van hierdie boom eet nog verder, gaan julle dan gaan ongeregtigheid in julle lewe wees. Wat is ongeregtigheid? Dis die teenoorgestelde van geregtigheid. Ongeregtigheid en geregtigheid. Ongeregtigheid beteken om nie reg te wees met God nie, om buite verhouding met God te wees en dan begin hierdie ding ons begin oortredings begaan. Ons begin buite die verhouding te opreit. En dan mis daar dan by die einde van die dag kom maar straf oor jou lewe en wonde, wonde in 'n ou se lewe letsels in die oudse lewe. En as jy daar gekom het, kan jy sien hoe al verder, al verder, al verder, al verder, by die einde van die dag kom jy, en dan kan jy saam met die ouwe sê, my lewe is niks anders as een vloek nie. Kan ek het sê, my lewe is doeloos, my lewe is sinneloos, het maak nie sin nie, dis daarom waar ek by een plek gekom het, een dag waar ek sê het, gaan my einde my lewe waak, want my lewe maak nie sin nie. Die volgende een is die dood. Daai dood beteken nie om dood te gaan nie, ons het dit gesê. Daai dood beteken om van God geskei te wees. Adam en Eva, verstaan julle dit? Ja, nee, Here, ons verstaan dit. Maar u het gepraat van 'n ander boom, die boom van lewe. As ons die boom eet, sal ons vir ewig lewe. Wat beteken hierdie boom? Die Here sê hierdie boom beteken geregtigheid. Solank julle binne verhouding met my bly, sal julle gerechtigheid beleef. Gerechtigheid beteken om recht te wees met my. Op alle terreine, jylle sal altyd in pas wees met my. Jylle sal, jylle sal my beleef, kom ons sê, gerechtigheid is om God te beleef, om God te ervaar. Hy sê, solang jylle vir hierdie boom, vir hierdie boom eet, sal jylle altyd vir my ervaar. Jylle sal my beleef. Hierdie boom is soos een koninkryk, oor jylle sal kan heers. Jylle sal kan heers oor al die omstandighede. Sien hierdie kant, is daar een mag wat my oorheers. Daai kant, sê Heere sê, ek gee in jou die heerskapie, heers jy. Heers oor verslaving, heers oor leens, heers oor perversiteit, heers oor vrees. As jy van daai boom eet, as jy met my in verhouding is, dis die boom van verhouding, ek wil eindelijk sê, die boom van die lewe, is die boom van verhouding, want uit hierdie verhouding met my, sal jy altyd my vreugde beleef. Ons het het gesing vanavond the joy of the Lord is my strength. Die blydskap van die Here is my sterkte. Weet jy wat? Daar baie goed kan verkeerd gaan, maar die blydskap van die Here binne in my is my sterkte. Dis wat my ophou. The joy of the Lord is my strength. Hy sê as jy van hierdie boom eet, sal jy altyd onskuldig. Daar sal geen aanklag teen jou wees nie. Niemand sal jou kan aankla van enige iets nie. Jy sal onskuldig voor my wees. Vrede. Vrede wat beteken wat die verstand te boven gaan, om vrede te hee, om nie bang te wees vanmorgen nie, omdat jy weet, jy en God is in een verhouding, solang hy binnen jou woon, is hy die vrede, hy is die vrede binnen my, die volgende een is, geneesing, daar sal nie siektes wees, en jy gezond wees, na gees, siel en lichaam, totaal, in totaliteit gezond, die volgende een is, om jou te seen, om te seen het, niks met geld te doen nie, Hy sien beteken om voorspoedig te wees in alles wat jy doen. Psalm 128 praat van die seën van die Here. Welgelukkig is die man wat van hierdie boom eet, want alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dit sal goed met hom gaan. Volgende een, lewe. Daai lewe is in Johannes 10 vers 10 geskryf. Hy sê lewe in oorvloed. Adam en Eva, verstaan julle die twee bome? Hoekom het God twee bome daar gesit? Want weet jy wat, een liefdesverhouding en een verhouding is altyd een keers. Nou kom hy roep vir hy sê, jylle het nou gesien, wat kies jylle? Hier ons kies hierdie, dit is vir ons een grand boom hierdie. En jy verskierlik, kom daar een derde persoon op die toneel. Jy lees van hom in Genesis 1 en 2. Hy kom in die vorm van een slang en hy kom na die mens toe. En dan kom hy met die mens en dan, hy weet precies wat God vir die mens gesê het. En dan kom hy, en dan vraag hy die vraag. Hy vraag vir hulle. Hy kom met die evangelie, met misleiding. Hy kom met misleiding na die mens toe. Hy verdraai die evangelie. En dan vraag hy vir Eva, hy sê, nou, hoekom eet julle nie van hierdie boom nie? Hy sê, sê, nee, as ons van hierdie boom eet, gaan ons sterwe. Hy sê, nee, daar is nie een manier nie. God is bang, as julle van hierdie boom eet, gaan julle net soos hy word. Sê vir my, hoe was die mens? kan ek by julle hoor, hoe was die mens? Die mens was my soos God, na Godse beeld en na Godse gelijkenis, een afdruksel van God. En hy kom met een leen, want weet jy hoekom, hy is die vader van die leen, tot vandag toe nog. Uit hom kan daar geen waarheid kom nie, net leens kom. En weet jy wat, ons sit elke dag onder hierdie leens, en ons vat hierdie leens, en as ons hierdie leens vat, dan kom ons by die boom uit. Die boom van leens, en is daarom wat ons leven doelloos en sinneloos is. Maar ek dank die Here, daar's 'n skrif wat sê julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As die seun jou vrygemaak, is jy waarlik vry. So daar's 'n leen en daar's vryheid. Maar dan kom hierdie duiwel kom na die die duiwel kom na na Adam en Eva toe en dan sê hy man, eet van hierdie boom. En dan eet sy van hierdie boom. En toe sê toe hulle gees het dit vir 'n man vir Adam en toe hulle klaar geëet het, gebeur daar iets met die mens. Presies wat God vir hulle gesê het wat gaan gebeur die eerste ding wat hulle sien, hulle is naak. Hierdie Adam en Eva het nie kleren gedra nie, hulle was aangetrek met die heerlijkheid van God. En even skierlik, sien hulle is naak. En toe hulle sien hulle is naak, word hulle skaam. God het het nooit beplan vir die mens nie. Hulle was perfect by God. En even skierlik word hulle skaam. Die tweede ding wat gebeur is, hulle verloor hulle vrymoedigheid. Onthou, hulle het elke aand met God gewandel en hulle het gepraat, soos ek met my vrou praat en soos ek met my beste vriend praat, met vrymoedigheid. Ons niks geheime vir mekaar nie, ons deel met mekaar. En ewe skielik het hulle vrymoedigheid verloor. Vrymoedigheid beteken om nie vrymoedig te wees nie. Wat is die volgende ding? Hulle gaan kruip weg. En dan gaan God en God soek hulle. God roep hulle. Hy vra: "Waar is julle?" waar is julle? En dan antwoord hulle, hier is ons. En dan vraag hy, hoekom kryp hulle weg? En sê hulle is naak. Dis hoekom ons wegkryp. En dan sê God, maar ek het dan vir julle gesê, as julle van hierdie boom eet, gaan daar scheiding kom tussen my en jou. En die volgende ding wat gebeur is, God sê, die scheiding wat tussen my en julle gaan kom, die heel eerste een wat hy vir hulle sê, sê, ek kan nie meer in julle woon nie. Onthou jy die aand? Onthou jy die dag toe ek jou gemaakt het? Toe ek myself gedeponeer het binnen jou? Toe ek jou gekies het as een companion? Toe ek jou gekies het vir een liefdesverhouding? Nou daar die derde persoon gekom, jy het iemand anders gekies. Ons kan nie al twee in jou bly nie. Een van ons moet gaan en jy het gekies, jy het hierdie kant gekies. Jy die mag van duisternis gekies, ek is lucht, ek kan nie saam met jou inwoon nie. So die heren sê, ek het geen opties om uit jou uit te trek nie, Adam. Ek het geen optie om jou uit, uit jou uit te trek, Eva. Ek kan nie binnen jylle woon nie. Die volgende ding is, hy sê, en jylle kan ook nie in die paradijs meer bly nie, want die paradijs was die plek, die tuin, ek gaan sien, die, die betekenis van die paradijs, is a place of perfect relationship, is a plek van a perfecte verhouding. God het a perfecte plek, behalwe vir a perfecte verhouding, het hy ook a perfecte plek geskip vir die mens. En jy verskierlik, moet hulle uit die tuin uitgaan uit die tyd uit is, is klaar kwaai, maar is dan nie so kwaai nie. Maar wanneer God uit die mens uitgaan, dis die ergste ding wat met die mens kan gebeur, dan is dit sinneloos, en dan is dit doeloos. Dan is jy buiten jou skepingsdoel, en dan sien, hoe word dit nacht vir die mens. Ons sien precies wat God vir hulle verduidelik het oor. Ons sien Kainstraam vir Abel dood, ons sien chaos onder die mensdom. Ons sien Sodom en Gomorra, Ag en, en so kan jy deur die hele Ou Testament lê. Maar voor ek soen toe gaan, wil ek sê, ek het in die begin gesê, God is liefde. En liefde droom altyd. Al het Adam en Eva fout gemaak, God droom nog steeds oor hulle. Toe hulle naak is, maak hy 'n die dier dood. Hy vat daai dier se vel en hy trek vir hulle skorte aan hy het vye blare aangesit, hy haal die vye blare af, en hy trek vir hulle skorte aan, hy maak vir hulle rokke van vel. As ek God was, het ek uitgestap, gesê, jylle kan kal loop hier. Is jylle verdiende loon. Maar God is liefde, en daarom maak God nog steeds met die mens bemoeienis. Ek lees in die oud testament, daar is een woord, S-H-I-B, Shab. Die verduideliking van die goed is, hy sê daar, dat die woord meer as een duisend keer in die oud testament gebruik word. Shab beteken, as jylle net wil omdraai, ek is reg. Meer as een duisend keer. Hoeveel keer het sê Israel, hoe Israel? As jylle net wil omdraai, ek is reg. Maar die mens het in sonde verval, en die mens lyk so. En vir 4000 jaar, sikkel die mens, om by, by verhouding uit te kom, by liefde uit te kom. Hulle is net liefdeloos. Liefdeloos. Onthou julle daar by die berg, daar waar die tien geboeie, waar die wet gegeen word. Daar maak God weer een uitroep na die mens. Hy sê, Mooses, kry die volk by mekaar. Ek wil hulle beloofde land toevat, en ek het een droom vir hulle. Ek so, 3 vers 7 en 8. Hy sê, ek het nie vergeet van hulle nie. Hy sê, ek droom oor hulle. Dis liefde. Soos God, soos hy vir hulle droom, droom God vanavond oor jou, my boete. Hy droom. As hy jou sien loop, droom by jou. Hy sê, ek het een droom vir jou. My skepingsdoel is om verhouding met jou te hee. Ek wil binnen in jou kom voen. Ek wil jou kom sien. Ek wil jou kom blij maak. Ek wil jou vrede gee. Ek wil jou gezond maak. Ek wil vir jou leven gee in oorvloed. Die God, want God kan nie verander nie. God is van die eerste dag tot die laaste, van die begin tot die einde, bly God, God, hy bly liefde, hy kan nie verander nie, dit is sy karakter, ons verander, maar God kan nie verander. Hy bly droom oor die mens, daar by die berg roep hulle by mekaar, hy sê, hy sê, uh, vir Mooses, hy sê, maak die volk by mekaar, daar wil God self met die mense praat, toe hulle uit Egypte uitvat, wil hulle self met die mense praat, wie wat sê die mens, weer een kese, weer een kese, die Heere sê, ek wil met jou praat, die mens, weer een kese, ons wil nie met jou praat, praat met Mooses, ons sal by Mooses hoor, wat hy vir ons wil sê, en weer stoot hulle verhoud op sy, en daar krij hulle die wet, En weet jy wat? Die wet is reels en regulaties. As jy, sal ek. As jy nie, kan ek nie. Dit is nie onvoorwaardelik nie, want liefde is onvoorwaardelik. Maar weet jy, wet het altyd, wet het altyd iets wat hy van jou afvraag. En dan lees jy in Galatius, hy sê die wet kon niemand rechtverdig maak. Die wet kon niemand rechtmaak vir een vrouding. O, het kan vir jou goeie mens maak. Dit kan vir jou goeie mens maak, van ons goeie beginsels. Maar dit kan jou nie in 'n connection bring nie. Dit kan nie liefde in jou hart opbring nie. Want as jy nie die wet nakom nie, is daar straf en straf sluit vrees in. En as daar vrees is, kan daar nie liefde wees nie. En daarom het die wet nie gewerk nie. En God sê dit self en Jesus sê dit self. Hy sê as die eerste een volmaak was, sou daar nie 'n tweede een gewees het nie. Hy sê daarom het ek weggedoen met die wet. En dan op 'n dag, o, die mooiste dag op een dag, verskyn daar een engel aan die Heere, want God is liefde, en liefde hou nooit op droom nie, liefde vergeld nie kwaad met kwaad nie, liefde soek nie sy eie belang nie, maar liefde wil blij maak, liefde wil seen, en dan verskyn hierdie engel, aan die jong meisje met die naam van Maria, hy sê, ek groet jou Maria, God het my gestuur, ek bring die goeie tijding, ek bring herstel, jy gaan swanger word en jy gaan 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hierdie Jesus gaan die sonde van die wêreld kom wegneem. Hierdie Jesus gaan die mens weer bring by 'n plek waar hy kan kies. Die mens was verlore, maar as hy kom aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle sal hy die mag gee. Die wat in hom glo, wat glo? dat hy die Messias is, dat hy die een is wat kom regmaak, dat hy die volmaakte offer kom bring het. As jy in hom glo, jy, jy sien, ons kan nie net almal Jesus aanneem nie. Daar's nog 'n woord. Hy sê aan almal wat hom aanneem, die wat in hom glo, wat glo dat hy die volmaakte offer is. Jy sien almal het Jesus aangeneem. Van 16 jaar af almal. Baie keer klein, baie keer almal het Jesus aangeneem, maar ons nog steeds leeg. Die wat in hom glo. Ons kom nou, ons jy sal hoor oor die naweek sal het, miskien is het vir jou onduidelik nou, maar jy sal hoor oor die naweek, wat het eindelijk gebeur, en dan raak hierdie vrou swanger, as jy verder gaan lees, sal jy sien, toe sy swanger is, het sy dit in haar hart bewaar, sy het niemand gesê nie, maar sy het na hindigheid toegegaan, Johannes die doper sy ma, Johannes die doper, was alreeds drie maanden binnen sy ma, sy was swanger, drie maanden swanger, denk ek, drie maanden, En dan kom Maria en dan wil sy vir Elisabeth die goeie nuus bring. Die woord sê toe sy nog ver was, het sy gegroet en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het Johannes die Doper op en af gespring binne in sy maag. En toe ek dit lees, onthou die een wat by Maria opgewek is, is die saad wat van bo af kom. God se saad. Onthou jy Maria se woorde wat sê ek is 'n maagd ek is nie getrouwd nie, ek ken geen man nie, is onmoendlik om swanger te raak, en toe sê die engel vraag, Maria, jy verstaan nie, God gaan nieuwe saad bring, die heilige geest gaan oor jou kom, het gaan jou oorskadi, jy gaan van boe af, van boe af, gaan na wonderwerk gebeur binnen jou, want daar moet iemand kom sonder sonde, iemand wat rein is, iemand wat skoon is, iemand wat sonder vlek is, hy moet kom en hy moet vir jullie klomp mense, wat allemaal hier sit, Romeine 3:23 se mense, ons almal het gesondig rond ontbreek ons in die heerlikheid van God. Dan moet iemand kom om te kom betaal. En toe klein Johannes dit hoor, die skoot van sy moeder het hy op en af gespring en toe ek dit lees, toe sien ek toe die mens, die gewone mens en die mens wat God gestuur het in Christus. Toe hierdie mens, toe hulle mekaar groet, toe hulle in mekaar se se spuis inkom toe spring hierdie mens, die gewone mens wat van hierdie saad van 'n man afkom, toe spring hy op en af binne in sy moeder. En wie wat gaan deur my kop? Hier's die verlossing vir die mensdom. Hy spring, hy sê: "Jesus, Jesus, Jesus, hier's verlossing vir ons wat gonders, want ons is almal gonders gewees. Ons almal is gonders gewees." En hy sê: "Hier kom verlossing." En dan kom die dag wanneer sy geboorte gee gaan deur die geskiedenis gaan aan en op 33 na 33 kom die tyd vir regstellende aksie. Wanneer Jesus kom, hy sê that's enough. Long enough, that's enough. Here I am. En dan kom die godsdienstmense, die Jode van daai tyd, die skrifgeleerdes, die fariseërs wat die Ou Testament geken het en elke profesie geken het. Kom hulle en sê kruisig hom kruisig hom. Dan kom hy voor Pontius Pilatus, een ou wat God glad nie ken nie. Ek sit vanmorgen en ek dink oor hierdie ding. Hy nie die Heere gedien nie, maar hoor sy uitspraak, hoor hoe praat hy die profesie. Hy praat met Jesus, hy ondervraam, hy sê, ek krij geen skuld by hierdie man nie. Gaan lees Jesaja 53, en hy was onder skuld. Hier kom 'n vreemde man en hy bring die profesie van Jesaja 53 kom bespreek hy uit. Hy sê ek kry geen fout by hierdie man nie. En dan wil hy 'n plan maak. Hy wil vir Barabbas en Jesus se plek insit. En dan skree die skare kruisig hom. Dank die Here hulle het nie vir Barabbas gekruis nie, want dan ek en jy nie vanaand hier gesit nie. Want ons nie die evangelie gehad nie, want ons nie die goeie nuus gehad nie, want ons nie vreugde gehad nie, want ons nie blydskap gehad nie, dan kon ons nie die seën van die Here beleef het nie. Want Barabbas kon nie vir een sondaar kan nie vir 'n ander sondaar betaal nie. Dan moes iemand kom sonder vlek en sonder rimpel. En daarom kom Jesus en hulle spyker hom aan die kruis vas. En wanneer hy daar uit is, gebeur 'n klomp goed, maar ek wil by die plek kom waar hy sê, it's finished volbring, is klaar, is klaar, en hy blaas sy asem uit, en hy daar, toe hy sê, it's finished, it's for me and for you, vir die wat na ons sal kom, en die wat voor ons was, hy het vir allemaal betaal, want so lief het God die wereld gehad, Dat is die enigste seën op 'n kruis wat vasspyker het, sodat ek en jy kan lewe. 2 Korintiërs 5 vers 21 en God het vir Jesus, die die regverdige een, die een wat sonder vlek en sonder rimpel was, het hy sonde gemaak sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God. Net voor ek moet hierdie stukkie insit. Ek het vergeet van hom. Net voor die kruisiging is daar 'n man met die naam van Nikodemus. Nicodemus was die leraar van Israel. Hierdie ou het die Torah geken, het die Ou Testament geken. Hy het elke profesie, want die Jode is skerp op hierdie goed, hulle het dit geken. En dan kyk hy na hierdie man wat hulle Jesus noem, hierdie nuwe man wat in die dorp gekom het. Nou hou hy hom dop, hou hom skelm dop. Want die fariseers het moes stadig loop en sag gepraat. Hulle het moes 'n uh, eh, mantels aangehaat en allerlei goed en hulle het mooi gebid, jy weet, en al die goede. Daar ja, is iets binnen Nicodemus wat sê, hierdie ou wat nou in die dorp is, hierdie man wat hulle Jesus van noem, ek sien iets hier wat ek nie ken. Dan gaan hy in die nacht, want jy sien hy is ook bang, hy is ook een nachtmens. Dan gaan hy in die nacht na Jesus toe. O Rian het het ene van my so mooi gesê. Dan gaan hy na Jesus toe, dan klop hy daar by Jesus. Maak Jesus van my deur op. En sê, hy sê goeie naam, jammer om te pla. Ek kom vanavond ek wil vir u vraag, wat maak u so special? Ek ken alles, ek weet alles, maar as iets special in u. Die siekes word gezond gemaakt, die blinde sien, die lammes loop, die doofes hoor, die wat krepel is gaan aan. Godsdienst kon dit nie doen nie. In bereende van die dag, is Jesus met hom in gesprek. En hoor wat sê in Johannes 3 vers 3, hy sê vir Nicodemus, Nicodemus, Nicodemus, jy is die leraar van Israel, en jy vraag my, hoekom is ek special? Jy ken elke profesie, jy ken Jesaja wat gesê, daar gaan die dag kom, waar daar iemand kom, wat sal kom rechtmaak tussen God en mens, jy ken Jeremia, jy ken Jesegiel, jy ken al die goed, maar jy vraag my wie ek is, en dan staan Nicodemus, hy niks verder om te sê nie, en dan Jesus nog steeds in die woord, hy sê Nicodemus, Nicodemus, Johannes 3 vers as jy nie opnieuw gebore word nie, sal jy nooit die koninkryk van God kan sien nie. Nicodemus, is daar nie op dag een plek in jou leven kom, waar Godse geest weer terug is binnen die mens nie. Nicodemus, daar waar ek geblaas het, as ek nie weer terug in die mens gekom, sal dit nooit kan sien, hulle sal nooit Godse droom kan sien nie, as jy nie opnieuw gebore, wedergeboorte, wedergeboorte is niks anders as Godse gees binnen ons, en die nieuwe mens begin opstaan binnen my, dis wedergeboorte. As daar wedergeboorte plaas vind, sal jy kan my droom kan sien, jy sal jou skippingsdoel kan sien, jy sal my hart kan sien, Nicodemus, jy sal my droom kan raak sien, Nicodemus, en daarom kan ek kerkmens, kan nie Godse droom raak sien nie, goeie mense, maar ek kan nie Godse droom sien nie, As ek praat vir die kerk mense, so praat ek vir my. Ek kon nooit God se droom raak sien nie. Ek het 'n hinkering na God. Ek het 'n begeerte na God. Hoeveel keer het ek sê, Here, ek soek U, Here, maar weet jy wat? Omdat ek nie geweet het nie. Hy moes eers binne my kom. Hy moes my gees so oopmaak dat ek sy droom kan sien dat hy wil blydskap in my sit. Hy wil my smarte kom wegvat. Hy wil my blydskap gee. Hy wil my ongeregtigheid wegvat. Hy wil my onskuldig maak. Hy wil my straf dra, so dat ek vrede kan hee. Hy wil my wond, het letsels in my leven, so dat ek gezond kan word, dat ek gezond is. Kon het nooit sien nie. Nicodemus kon het ook nie sien nie. Johannes 3 vers 5. Jesus ween die woord, hy sê, Nicodemus, kom ons praat weer oor het. As daar nie wedergeboorte plaas van nie, as daar nie een dag kom, waar ek die offer van Jesus, wat hy vir my gebring het, aanvaar nie en ek het maak myne nie, sal jy nie nooit kan beleef nie. Nou sê hy nie meer sien nie, nou praat hy van beleef. Hy sê, o, jy sal God beleef. Ek wil vanavond vir julle sê, sy belevenis om God te ontdek. Hy is nie meer een ver God nie. Ek hoef om nie te soek in die hemel nie, want hy is in die hemel, waar hy selfde God wil binnen jou kom woon. As hy vir jou sê, weet jy dan nie, dat ek binnen jou wil woon nie weet jy dan nie dat ek jou geontwerp het nie? Hy gebruik die woorde, hy sê, weet jy dan nie dat jy een tempel is waarin ek wil woon nie? Hy sê, ek het jou geontwerp, onthou jy toe hier geleed, toe ek jou aan mekaar gesit het, is daar een plekje binnen jou? Ek woon daar, ek gaan nie meer in tempels woon nie, daar was die tyd wat God in die, in die allerheiligste teenwoordig was, die Heere sê, hy tyd is voorbij, die voorhangsel het geskeer, die oud tempel is klaar, ek wil nou binnen jou kom woon, ek wil binnen wees, As iemand nie opnieuw gebore is nie, sal hy nooit God beleef nie. Weet jy wat, ons sal mooi leven hee, sal bid, bybel lees. Weet jy dat hierdie dronk ou elke aand bybel gelees het, elke aand gebid het, ty keer was die bybel onderste boe, ty keer ek het uitgepaas terwijl ek langs die bed sit, ek het elke aand gebid, maar nog steeds leeg geblei. Ek was binnen die kerk, ek was op die raad, maar nog steeds leeg geblei. Ek was op dieselfde plek as Nikodemus. Was dit 'n godsdienstige storie? Nee, 'n klein dogtertjie het my gesê oom Jesus is lief vir oom net soos hom is. En ek het gekom net soos ek is en ek het die offer van Jesus aanvaar. Ek het hom ingenooi in my lewe en die Here sê, ek kom dadelik binne in jou woon. And I'm going to bring you back to original. Gaan jou terugbring by jou skepingsdoel waarvoor ek jou gemaak het. Jy sal liefde verstaan wat gebeur binnen my? Hierdie klipharde hart word sachte hart. Haal my hart van klip uit, gee my, gee my vleeshart wat compassion het, wat liefde kan bevat, wat liefde kan dra, want een harde hart kan nie liefde dra nie, want liefde is sacht. So ek die change moet binnenkant kom, binnenkant, binnenkant. Ons change buitekant. Jy sien godsdiens, Nikodemus is 'n godsdienstige ou. En hier kom godsdiens in verhouding, Jesus is verhouding. En hier kom hierdie twee bymekaar in die nag. En ewe skielik gaan 'n lig op vir Nikodemus. In 1991 gaan die lig vir my op. En ek het 'n demonstrasie saamgebring, net om dit te earth. Jy weet mos ek is 'n boilermaker. As die skelm nie op is nie, as die earth nie op is, kan ons nie weld nie. So ek wil net die earth opsit, dat jy morgen kan weld. Daar morgen bykie power is, dat ons die amps kan optel. Die manne wat nie op die wijn werk nie, wat op die krassers werk, twee notjes op, dat jy kan fijn krass. Die manne wat op die plaas is, die fijn siwe insit, dat daar fijn meel kan ink. Nou hierdie demonstratie, is nie een kerkdemonstratie, is my demonstratie. Ek het kopierecht op die goed. Een man het my een dag gevat, hy sê, jy maak een bespotting van die kerk. Ek sê, nee, dis nie hoe die kerk lyk nie, so ek gelyk het. Ek het nou nie die rechte appel hierdie. Dis nou sier appel hierdie, maar het gaan nie oor die appel. Net soos hierdie appel uit drie dele bestaan. Hy het een skilliekie, en dan het hy sy vleesgedeelte, en dan recht in die, in die center, in die center, lees hy saad. En dis waar hy sy naam vandaan kry. Hy is een appel, omdat die saad, appelsaad is. As jy die saad plant, kom 'n appel op. Hy kan niks anders opkom as 'n appel. So die geheim van hierdie appel is die senter, is die binnekant, die saad. Net so die mens. Ons bestaan ook uit drie dele: gees, siel en liggaam. Die geheim lê in die senter. In die saadgedeelte. Want die saad bepaal jou identiteit. Wat gebeur het met die mens toe hy sonde doen? Toe hy God se plan mis, toe sê die Here, ek kan nie meer in jou woon nie. Ek trek uit uit jou uit. Hy trek uit. En so lyk die mens. Leeg. Vir 40 jaar leeg. Want die ou wat my Piet Jacobs moet maak, die ou wat my karakter vir my gee, die ou wat my liefde laat ervaar, is nie meer binne my nie. Ek is nou leeg ek lyk nie meer na appel nie, ek het nou my godsbeeld verloor, al wat oorblij is my selfbeeld, as een gat binnen in my, en as daar een gat binnen in my, is daar een gemis in my leven, wie weet van so iets, jylle wat iets het weet moes, as daar iets missing is, daar gemis in jou leven, en weet jy wat, jy wil graag hierdie gat volmaak, eerste ding, wat die beste werk, JMB, as jy mee insit, so jy gaat vol boete. Weet jy wat, eindelijk is jy ook nie gepraat nou meer oor jou gemis en niks nie, jy voel alright. Ewe skierlik is jy anhou, ek meen jy is mooier en jy is sterker, jy is nou misschien nou meer leek, jy is nou vol, propvol. Jy en nou sê, is, is er een nonster koffie die, jy loop alles plat man, niks staan voor jou nie, so right, maar morgen wanneer jy klaar is, is jy weer leeg, is die borrel leeg, is jy ook leeg jou vrou wat jy mee getrouwd is, sy lyk ook nou nie meer so right nie, of sy kan nie heeltemaal alles doen wat jy graag wil doen nie, en jy skaf jou nog een aan. En weet jy wat, is verskrikkelijk lekker die goede, want even skierlik lag jylle en jylle speel, en met jou vrou kon jy ook nie meer lach en speel, en jylle lach het ons nou weggeraak, so met die tyd, jylle gewoond geraak aan mekaar. En na so drie maanden, vind hierdie oulike poppie, vind sy uit, dat jy rechte knol is, en sy poel uit, en hy is weer leeg. Nou begin die goeds, begin nou ernstig raak man. En nou, werk jy, want eindelijk, eindelijk wil jy nie graag by die huis wees nie, as jy by die huis is, is jy in die moeilikheid, so jy werk maar, en jy maak die geld, hierdie, is een blauwbol my boete, jy kom ver met so waar, en jy maak hulle by mekaar, want geld, gee jou status, ek het niks van niemand nodig nie, maak wat jy wil maak, ek sal jou wees, wat maak ek? Dis hoe geld praat. Ek gee nie dem om vir niemand nie. Ek is nou geldse baas. Geld is nie meer my baas. Ek is geldse baas. Tot een dag, waar daar iets gebeur, een telefoon oproep, nie die goed, is gone with the wind, en jy is dolleeg, dan begin het nou ernstig raak. Ek meen, nou is jy al drankverslaafde, jy het al ander sker opgetel en dit nie gewerk nie. Jy het nou geld by mekaar gemaakt en jy het soveel sekuriteit, dat jy dink jy is uitgesort. Ek het niks van niemand nodig nie. Nou begin dinge tyd raak. Nou begin jou klats te glij. Hulle noem het depressie. Depressie beteken, ek kan nie meer heen, en ek weet nie meer heen. Jy gaan sien vir dokter Labaskag nie. En hy sê, ach, ou Pieter, Ons het so'n pilliekie wat ons hier vir jou kan gee, dan gee hulle jou 6 gram. Hulle noem het bykompille, jy weet net om op te tel weer om by te kom. En na 6 maanden, voel jy maar, dit is net so goed, jy eet spook as om jy die goed eet, hulle werk nie meer nie. En jy gaan terug na dok toe en dok sê, maak ons jack om het bykie op, ons sit jy op 12 gram, en loop jy weer, 3 maanden geloop, voel jy neer, daar begin jou klats weer te gluit gaan weer terug na die dokter toe, hy sê, ons stoot hom op 18 gram toe maar. En by die einde van die dag, drink jy 18 gram in die ochend en 18 gram. Dis nie die voorskrif nie, jy dubbel hom net sommer op, want jy is nou jou eie dokter. En dan gaan jy weer na die dokter toe, en dan sê hy vir jou, meneer Jacobs, slechte nies vir jou, jy het uit gramme uitgehaardloop. Ons het nie aan een hoer gramme. Dan, hoor jy, die ander dokter. Hoekom maak jy nie einde in jou leven nie? Jy is een mislukking. Jy het geval. Daar is nie meer uitkomkans nie. Dis nag. Hoe lyk het? Wil jy nie die housepipe nou nie? Ek zo struk. Dan kom daar ander ons. Ek het vergeet van hierdie en hy kom tussen die pille en die hoeskie in. Hierdie kan jy self koop, so op die straat, is bykie dier, is redelijk beskikbaar van hulle soet toe af, hulle noem het John Deere twak, as jy omgerook het, alles groen, so is het baie droog is by jou rook, hierdie goed, alles groen, haal net die pitte uit, want die pitte skie die zonstik in, hy moet, twak moet fijn wees, al wat ek weet, jy het die helse kopseer die volgende morgen, en jy is weer in die gat, en dan kom maar ons by jou, hulle sê, Wanneer laas was jy by die kerk? Is jy laas toe ek voorgestel om aangeneem is? Of getrouwd is? Of my kind laat doop? Dink jy nie met kerk toe gaan he? Met kerk hier in kreeg. Kom jy daar? Flenter stikken, sê hulle. Mag nie jou naaste sy vrou begin? O, heren. Ek sê ek met kerk toe kom help, nou. Nou. Ek kom reeds met 7 van hierdie goed en nou hoor ek, daar is nog so paar wat ek nie gedoen het. Want elke sondag hoor ek hierdie goed en elke sondag is ek oorvoelig skilliger. Ek gaan swaarder uit as wat ek ingekom het. Ek lees my bybel elke hand. Verkieslik psalm 23 of spreke, want hulle klink so mooi. En dan in die ochend trek ek nog uh, koringkorrels En as ek die verkeerde een trek, dan sit ek om achter en dan trek ek een ander een wat meer by my situasie pas. En dan kom daar een tyd waar hy sê, O Piet, weet jy wat, sien jy baie getrouw. So, ons kies jou. En dan verander jy jy hele story. Kijk, sondag is alright, en die week is jy leeg. Tol leeg, jy bly leeg. Ek moet hom sê, sy eer wat my toegekom het, ek wrachtig op die jakom kan word. En ek spot nie met die kerk of verdien om my nasie is my leven. Ek was my getuienis, ek wil het vir julle vertel, want miskien sit hier vanavond die ou wat net so leeg soos ek was. Saterdag by die rugby, sit ons achter die Mazda en die Zuzu borde. As Noordvrijstaat speel, sit min games gewend, maar hulle weet as hulle tegen die miners gespeel het, die bene is af, skiet om, moet net lei nie ons, die toe skouwers, ons het een man met een bierbordel gegooid, dat hy lee, uh, Smith Belton, die ref, is wille manne, ons slaan die Mazda in die Zuzu borde, dat die poprivits uitval, maar sondag is ons hierdie man aan, en loop ons starig, ons praat sag, en, en dis, dis my lewe, dis my lewe, net voor, net voor die einde, om my dochterkie sê, oom, oom is leeg, al wat oom moet kry, kry die saad, saad, saad met die voort, terug in oom, dan is oom weer een appel, dan kan oom by oomse skepingsdoel uitkom, oom, Jesus is lief vir oom, net soos oom is, ek het vir oom ook ander nies, as oom hom innooi, gaan hy oom nie los soos oom, hy gaan oom al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer verander na sy beeld, sy gelijkenis. En weet jy wat? Is 21 jaar, hierdie jaar, februari 17e was het 21 jaar. Hy is binnen in my. Hy is binnen in my. En nou wat hy binnen in my is, beleef ek sy vreugde. In hierdie wereld is daar pleasure boys. 2002 het ek als verloor, behalwe een ding wat ek hier kon verloor nie. Because it's not outside, it's inside. It's not on top, it's inside. Jan spie se goed, it's not on top, it's inside. Wat ek binne my was. Ten spyte van alles, ten spyte van 'n wêreld wat squeeze ten spyte van goed wat gebeur. Daar gebeur goeie goed en slegte goed met ons almal. Dis nie God se droom nie. God wil hê dit moet ons goed gaan. Hy sê dit sal goed gaan met die man, maar ons is in hierdie wêreld en soms is dit nie so goed nie. Soms kom hierdie goed, man. Maar weet jy wat? Hulle squeeze jou. Hulle squeeze jou. Hulle squeeze jou, maar hulle kan niks doen nie, want die senter, die senter van jou is binnekant. Is in, hy's binne in jou. En hy wat binne in jou is, is groter as die drukking van die wêreld van buite. En omdat hy binnen my woon, is ek onskuldig, omdat ek weet daarop Golgotha, toe hy uitroep Piet is volbring, was dit vir elke fout wat Piet Jacobs gemaakt het. En wat Koos gemaakt het, en wat Jan en Werner gemaakt het, hy het vir elke ding betaal. Hy sê aan jou sondes en jou ongerechtigheid, sal ek nooit weer dinkie, so ver soos die ooste van die weste verweider ek vir jou, al was dit soos karlaak en so rooi, soos mazels, ek sal het wit maak soos wol. Dis die belofte wat hy gegeet. En hy het het gedoen, toe hy sê, dit wat ek gepraat het in die oude testament, hy sê, is volbring, dit is nou wit soos wol, ver soos die ooste, is volbring, is volbring, ek het betaal, hy sê in die breers, hy sê, aan jylle sondes, aan jylle ongerecht, ek sal ek nooit weer dinkie, ek wil vanavond vir jou sê, by een plek kom, skepingsdoe, jy is gedesign vir God, binnen jou, hy wil jou sê, hy wil goed wees vir jou, hy wil hy met blijdskap en vrede beleef, en lewe Johannes 10 vers 10, hy sê vir hierdie rede het ek gekom, na hierdie wereld toe, so dat jy lewe kan hee, lewe in oorvloed. Dis uit my oorvloed dat ek vanavond in Jan Kempis, as dit net lewe was, so ek by my huis gebleid, dankie Heere vir lewe Heere, maar as oorvloed van lewe, en daarom rui ek met my Karina toe, om julle te kom vertel, want ek weet, as dalk een man, wat net so leeg is, soos ek, ek het vanavond vir jou die antwoord, Jesus is the answer hy is die center van jou leven. As hy binnen jou is, kan hy maak net wat hy wil. Hy sal jou nie oorwin nie. Ons is meer as oorwinnaars, dier Jesus Christus wat in ons woon. Maar as hy nie binnen jou is nie, druk hy jou, dat daar niks van jou oorblij nie. Enige iets wat sy center uit is, hou nie. Uitgekom, om jou center terug te sit. En dis die skeppingsdoel met jou. Ek soek verhouding met jou. Ek wil binnen jou kom woon. Vader, ek dankie vanavond. Dankie vir die klomp manne. En dankie vir die evangelie wat ek met hulle kan deel. Evangelie beteken goeie nieuws. Ek kom nie hier, jyre, met pak sla nie. Kom nie met veroordeling nie, want Romeine sê, daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy sê, wie sal jou aankla? Wie sal skuld in jou inbring, as Jesus alles betaal het op Golgotha, toe hy uitroep is volbring? Wie sal my aankla, as Jesus sê, ek spreek jou vry? aan jou sondes en jou ongerechtigheid sal ek nooit weer dink nie. Dankie Heere, dat u ons ook nie veroordeel nie, Heere. Misschien sit hier vanavond mannen en sê, Piet, ek is vriend, ek is stikkend, ek het dit gedoen en dat gedoen. Jesus sê, ek het ook vir dit betaal. En ek veroordeel jou nie op dit nie. Ek het nie na hierdie wereld toe gekom om te oordeel, maar om te red. En ek wil jou red. Ek wil een verhouding. Ek wil jou terugbring by jou skepingsdoel. Ek soek verhouding met jou. Ek wil binnen jou intlim, sê die Heere. Ek wil binnen jou intlim. Dis waar ek wil wees. Ek wil op die plek wees waarvoor ek jou gedesign het as jy net ja sê, en as jy net verstaan waar oor ek kruis toe is, ek is kruis toe, om die skuidsmuur waar daar tussen jou en my was, af te breek, so dat jy weer die recht het om te kan kies, en as jy vanavond weer kies, van vooraf, ek hou voor jou die dood, en ek hou voor jou die lewe, en jy kies die lewe, dan kom voornik binnen jou, want ek het jou geontwerp vir lewe, Dankie Here dat ons weer kan kies. Dankie Jesus dat U gekom het om te kom regmaak. Ons kon nie by God uitkom nie omdat ons sonde soos 'n muur tussen ons en U, maar dankie dat U hierdie muur kom afbreek het. Dankie dat ons vanaand ook verstaan Here dat U eintlik nie gekom het om ons sondes te kom wegneem. Dit was nie die eerste prioriteit nie. U het gekom om die verhouding te kom herstel waarvan sonde die oorsaak was, maar U het gedeel met die oorsaak. Nou, ons reg vir verhouding. O Here, ek dank U vanaand. Dankie vir hierdie volmaakte offer wat Hebreërs voor praat. Hy sê deur een offer het hy almal geregverdig. Regverdig beteken almal weer reg vir 'n verhouding om met God te kan wandel. Dit beteken eintlik ek het gekom to bring you back to original. So ek wil met jou wandel. Ek het een begeerte, ek wil met jou wandel. Dankie Here. Ek loof en prys U daarvoor. Amen.